Amabos bat peina eta elkarte dira oraindik pagatzaren kontra argikia agertu nahi dutenak, joan den martxoan abiatu zuten petizioak gaur egun sortzi mila izenpedura bildu ditu, eta astazkenean beltzez jantzera deitzen dute urte hau markatzeko, Owen Lagadek, Bayonako el elkarteko burua. Donc il n'y aura aucune perturbation, rien, c'est juste le fait de mettre un t-shirt noir qui est l'opposition directe au blanc euh, traditionnel, qui permettra aux festers qui veulent simplement montrer montrer de manière visuelle et pacifique qu'ils étaient mécontents de cette décision. Ben voilà, sur l'événement symbolique de l'ouverture, euh, il y aura une petite tache noire dans l'immensité. Dans Aurtengo erabakia ezingo dute aldatu badakite, baina beste aterabideak bazirela azpimagatu dute, periferiako errien dirustatzea, enpresen finantziak eta edo ostalari eta peñan arteko elkarlana. C'est ce qu'on demandait nous. Nous, on avait dit qu'on était totalement conscient qu'il y avait ce problème de financement, que ça pesait sur la fiscalité de la ville et que le sujet pouvait être d'ouvrir pendant un an un vrai travail, un travail pointilleux, et avec un travail pointilleux, la capacité de mettre euh, au mm. travail tous les acteurs qui bénéficient directement ou indirectement de ces fêtes. Bon, mais ça nous les peignons, on va pas, on gâchera pas les fêtes cette année, on va continuer ce qu'on sait faire, c'est-à-dire animer et être là de manière détendue et active dans l'organisation Baionako des, des fêtes. bestean idekidura ofiziala gaueko amaretan eginen da. Asta azken untan, erriko etxaren aintzinean.